ադրբեջանցու հետ ապրելը լավ լիներ, 1988-ին չէինք անդվզի, ազատ շնչելու համար արյուն չէինք թափի։ Հուսահատված չէ, ամեն ինչ դեռ կորած չէ, ասում է։ Եմի կռվում վախտեն, փոխա սեպտեմբերի 2-ն ակրնվավ։ Հետո վեր թիշ կռևը սկսալա, ես ռուս կնկանն հետ անեն բլինդաժ մնալակին։ Եվ փոխած ոչ մի տեղ չեցավ չեն։ Կարող է ղրկի Ուկրաինա, Բելարուսի ախբերոնի ոչ մի տեղ ոչ քեցալում, ոչ ղարկալում։ Կամանդիրը իլալա իմ քոր տղան գայտի։ Եկեղեցում սպանվալա խորոմորցա։ Արաբիշա եկեղեցին էլ դեմ հենգենալի լաս церկեն։ Լաց կամը ես կարում չուս։ Իմ քորտղանանդ զողով փիադա թորքիա պետերանանդ մինտարի առաջ եկան գյուղապետ ընդղանը մզան տուալ ալմեն թորքերս տեղը ամենօր պետերանում ես աբեշի գմնում ցաղորուցը մկներեմ մեծ բանջարանոց ունեք մեղուններ եք պահում միտք չունեք սարդարաշենը թողնելու միտք ունիմ բայց որ ադրբեջանի կազմում ունի ես տեկենամ թորքը որ բռնկել են այդ վայնի պենսիա տա Թասլանա մալադեց, որ մզնա հետ կռևը կրավ չոր խոխանում չտեկան այդեն Ստեփանաչ։ Ինձ տղաս խոխաչոնի մոտ կչնալի։ Տղաս էլ էմի կրվենել ամասնակցալ, ես մինին էլ ամասնակցալ։ Էմինը ապրիլյանը նկատի ունի։ Ապրիլյանը։ Ձեր զավակները ինչու թողին Սարդարաշենը։ Թողա չնեմ դեղենա տոնկա։ Ենա մի սենյական ստորոնի, սա իմ հորտոննան։ Ես քաղաքում եմ, բայց սա կրվը ես տեղում լա։ Դե ջոկատը ես եմ ստեղծած։ Բայց հրամանատարը ասում եք ձեր քրոջ ворթին է։ Լալեմ առաջան Կունդրի Կարենին ջոկատում, Արաքելյան Կարեն, տանվալա։ Միթարացը քլիկաղար։ Ոստուղա չանքնեսեմ լավ կռև չի։ Ես յացավ վեր մուք տանել տլան, ասիմ խե։ Աշխարհը մստիսադա չկա, վեր մեր Ղարաբաղ ասալտա թե նման կռև ան։ Եթե մենակ ավտոմատով կռև լինի, я մահակավ ինգի դամբինյավ կռև, մեր սալդատները լոփտուկը հաղթի։ Ես 17 տարեկան տղեր կտահանցարեվը դրի, արյուստներ։ Բայց դե ասես տանու գլուխը վեր պեցին մաչինոզմսիչ ձևի կրասկատամստո վրթորը եկու ողպենդիյան թրվանը կրասկի իմ հեր անգրագետ մարդ հեր կուսերակեցա տարերն հելա գիտալիս ալա ժողովուրդը լավ եթե ղեկավար չի լավ ալամին հոտա չոբանը վրդիկշի ընդիեքնանը կարող այդ հաստի իմ գլուխս նիչ իմ գլուխս նայանի մնա վեր աշկեսը ռոչին տեսալը միշկանն զողված, էտ վսատեքը պահելի հետի նեն շագատնելով ճավուն պիցրեմ, տա ինձ էտի շատ աբիտնի է, վիրահորակ մենակ ինձ էտի չիլի, շատեր են հետև, հունց պիտի ինի, որիշ, ես բարը չում կծենում այմ, հալավ այշ հայելային հետ քաշիլը տա առնված ադե բախը մասի մինի չեպենի, իմ մարությունը էլ հինչ այ, մարավել այ, ես ինձ կսպանիմ, բայց ես թորկեն հազնում էլ չում, չնալի տեղել ունում, Պաստահակ, պա էս տոնը իմ հոր տոնը, դալչում է։ Առաջ երտեմ պիտի ժողորդը համախմբին, հունց էին միասյունական թվերեն ալան։ <laughs> Մոք չկե դիմադերա, ժողորդ չի դիմադերա, մեր հանեն 18 տարեկան տղերքն են դիմադերա։ Ունակ դուք ունց կպատերացոնում առանց կրը տամն հայդելու։ Հանոգերշում ու կուկրայինա կրևրանում, մի շենքին հետ է, տես ինչեր են անում, մի շենքին յորունելի հետ է։ Իմ հերասմա հայրենական պատերազմում վխտեն է, մինետաժը մոմուկոք, մինետաժը նեմեսնեն են, իրեք սուտքումը կարում չք մինետաժի որոն, վիլանդի հեզրուց տամը, հունց, ես ուրես մեղադրում չք, տան ծարևը կծին, արյուզնեի, վերնդի խոսում են, առասում, ես մստիկ պամուկ տահանց կողքեն զերով, իմ մարը, մեր ուղթեն բայրակթար չլեն, մեր պիլոտնիկ չլեն, պատանք վեր կարում են, են պինավ էլակը ռևն հրալ, Յուրյաց հրացը ես կյոզում չմայմ, յուրյակ վերնդի պատմում, ես ծերում ես տիրի, են ծերում են ծերում, ես ասում սահանք, ապրին ես տղերք։ Դա չլիներ մենք 44 օր չեինք կարողանա դիմադրել։ Ես պենչոն եմ ասելի, բայց դե անհասկանալի պիներ շատ կայեց, խունց կես կանա տուվալ, հուվալն անջեցի։ Վերահինտի հուսահատվածում չէ, ես հուսահատվող, չում վեր հուսահատվողն ենի, որ եկալոն տեղ կչինի, Ես ամեն օր չնալ չեմ ծմակը շորտեմ։ Եկած տեղից տեղած ես չնանցեի ծմակը շորտեմ տերիտորիա, շտեղն հնարավորա չնամ շորտեմ։ Ես կարել չեմ ասիմ, ինչ են։ Են ամ գեներալ ունի, թողնանք ասի, ինչ են։ Մոնտենալա այդ Ղարաբաղը ծուր վերջի երիշը գեցեր, կարճ մասը։ Բայց մո ինչ կրալ, Եվ դիմասիլի վեր ու ցանի դե ինչ պիտի արի, ինչ դիտավի պիտի արի։ Իմ կատրիկս վեշիմպեն նշանակում չէ, անտրա հետ է հատուկ մարդիկ ավելի խելոնք, վայեննի կարթայացի գիտան դիպլոմատներ պին, տողնահանք պինան, պրոստը ես ասում էր հատե մուկշատ պինանք հետ պես տողնալ, ես 30 տորնումը, այլ հնարավոր չէ վերականգնել։ Ոզումը կվծեցի չվատում է։ Ես ոչ մի տեքենյան չեմ, իմ խոչս էլ չեմ ոչ մի տեք։ Երկու աղջիկս պսակված, խոխատարեն ընստեղ, պես ասենա տարայմա, սպայա, տղասելա տարայությունում, մին որիշ տեղ, myśmy, byśmy tego metku człowieczynali. Dwóch koronyrem mas, na całym pysasel viravor, sorvayrel viravor el ayla banakama. A, byśmy, byśmy tekeneli metku çonay. Loh el odu mıstırki. Tek uspik verozik kütüpler. Bazı, çasın. Yes, geçemden ölçüm kohta. İmah bosun gayet örnek, Üren tor karavanına zaten. բայց մենք դիպեն կավուտ յուրաքորից ձևի պալիտիկա են տարան մենք եշմում մարսի խուսուցունում ասում այնչանն մուկելոք նույն նոթոշն շուտ կամի տեղապրին արա նորեն այեք է մոցալ այդ ճանախի մնացածներին ինչ հնարալ է մնացած տեղ մնացածներին ինչ հնարալ ու երկեմ ծդոլն դին յակի լամ մեդալտա Ա ժողովուրդը ոչ մին լոզում չի վեր դիպելին բայց գիտում չեմ ժողովուրդը մի տեսական մինը հաշ չկտեն մոտը մինն էլ ես գտել եմ խի Անե ուրցուրու ես 4 կիլոմետր ճանջի եշի դիշիլակալ տարակերծումը սարալ ճանջի փառնալ բերալ մին դիշիլակալ տարալ նորաջու մի մարդու իրա ծախա պտահլա ալիրունը հետն փոխալ բայց իմ կնգիս ոչ մինին տորնի քեցաշի միտքի ալիր երկալած խե էջևի ալի երկու տեղ մինիմում ինումլա գործանել պենսիան դեհեց հասկանալ է այն ժամանակ պետության օժը այդքան ապել պենսիոն իմ էլի պետությանը մեղադրում չուն ոչ գազ ունենք ոչ նոթ ունենք իտել եմ հասկանում, ռեսուրսներ չունի։ Այդքան չչարվալ եմ, տանջվալ եմ, խոյից պահալ եմ, մծոցերալ եմ, ել այն ձետը իմ վեղս կաղծրալ, վեշ մինյան նղացած չում, վեշ մինյան դժգոչում, ասեմ չում կեյաս, տիխի են, բայց սխալ պին, մարդել կաչ է պենի աչ, ամաս մակենում չում, յուր հետ է իմ կրևանում, եթե լողտի մտածի, վեշ իմ պինու հսնլա անչ, կարող չպտահը մարդիկ լող հավասարին, մինուն դիկինի, մինուն դիկինի, Դեմեն հա պիտի համախմբվի, լոխավն պիտի համախմբվի, վրեխուսելուս համա պիտի համախմբվի։ Ամերիկացին ստիմպին համասմա, եթե դու ինդյանա խելոնքուս խետուքյասի բուս ես հարոս։ Եթե ես խելոնք կնիմ, ես կնիմ վարճապետ, ես կնիմ արտակին գործերի նախարար, նա չդուրակ նագուլի խելոնք, թող ուրակ այդ հարցերը որոշին։ Իմ կարծիքը շատ քիչ բենանշանակում։ Ոչ, ձայն բազմաց, ձայն աստծո։ Ինչքան ապրալում, համոզվալում, նորից մահում Չոբանովը դիքշի, ոտնի քննեն։ Ոչ միշտ։ Պատուվեր հուսահատվածն իստեղ չկանում, չկչնելու, ես հուսահատված։ Ինչ ես իմ ժողովուրդը, ես պիտի ասիմ։ Կարծիքս էսա, վեր եթե ռուսը տյուս եկու, ստեղ տու են թորք են, նախջևանա բետ հարատարնալան, որիշ վեշիմ կարել չոհաս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի Հանրապետության Արմյունների Ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Ռամանյանն այն կարծիքին է, որ մեր օրենքները լիարժեքորեն չեն պաշտպանում աշխատավորի շահերն ու իրավունքները։ Հիմա որ մտաբերեմ, որ օրենքի մասին կարող եմ ես խոսեմ, որ օրինակ սոցիալից դուրս է գալիս որևէ մի օրենք, որ երկրորդ հարգայինի չլինի Հասկացաք, չէ՞ ինչու։ Չէ, չհասկացա։ Չհասկացաք ինչի մասին։ Կա հարկային, չէ՞։ Հարկային մարմիններ, համապատասխան հարկերով եւ պետական քաղաքականությունը հասկանալի է, բայց սոցիալ նախարարությունը ժողովրդի պաշտպանությունն է։ Մենք սոցիալական պետություն ենք, չէ՞։ Ագի գումար հատկացնում են այս կառավարությանը։ Սոցիալական ոլորտին։ Հիմա որ օրենքը ստեղից դուրս է գալիս, վերցնենք անաշխատունակության թերթիկի մասին։ Բազմիցս այդ հարցը շոշափել եմ, երկու տարի պայքարել ենք եւ այլ եւ այլ։ Առաջի անգամ եղել է ուրեմն 80-100%։ Ով որ մինչև 3 տարի ստաժ ունի 80%, եթե 3 տարուց ավելին դա 100%։ Որ մենք բողոքել ենք, դարձրել են 100%։ Բաստագործել է շատ քիչ։ Ինչ-ինչ պատճառներով։ Նորից ուրեմն դարձել են ոչ թե 80-100, այլ 80%։ Բոլորի համար անխտիր։ Բոլորի համար անխտիր։ Եվ նույնիսկ առաջին օրը չի վճարվում այդ հարցներ ենք բարձրացել։ Մարտը գնացել է օրինակ Պալեգնինիկա, որպեսզի ուրեմն առաջի օրը իր հաշվին է նորն այնց հետո 4 օր գործատուի հաշվին, նայից հետո պետության հաշվին։ Մեկ էլ հարց ենք բարձր։ Ինչա գործատուն աղքատա, այդ որ 4 օրը տալիս է։ Ես գնում եմ, որտեղ հիվանդ եմ։ Մի օրն էլ տվեք այդ մարդին։ Ինչ տրամաբանությամբ չի վարչատրվում առաջին օրը։ Տարբեր տարբեր գիտեք, ամենամեծ խնդրեմն այա մեր ազգային ժողովի։ Ամենամեծ խնդրեմը, որ արտագրությունն է։ Հայաստանի Հանրապետություն նույն Հայաստանի աշխատանքային օրենսգիրքը նույնությամբ գործում են մեզ մոտ, այդպես չէ։ Այո։ Մեր ազգային ժողովը ինչ անի։ Մենք այստեղ կարող ենք որոշ կետեր փոխել։ Այո, մենք ունենք բյուջե։ Դե ինչքան է Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ տալիս ուրիշ արծացա։ Ունենք բյուջետ։ Բյուջետը ո՞նց են կազմում։ Նաև անցած տարիների ընթացքում ո՞նց է եղել, ինչ է եղել համապատասխան տոկոսներին դրույթով, ուրեմն եւ բարձրացնում են համապատասխան ոլորտի գումարները։ Որ այդ գումարը կա։ Անպայմանա, որ օրինակի համար նույն այդ արտադրությունը անեն մեր ազգային ժողով։ Ամենք խոսում ենք աշխատող իշխայերը, իրավունքները սոցիալական վիճակի մասին, աղքատության մասին։ Հիմա կարող են Հայաստանում էլ պատճառաբանել, որ մենք գումար ենք տրամադրում, իրենք վարձատրվում են, մենք չէ, ինչքանով է դա արդարացի։ Ձեզ ուզում եմ հարց տամ։ Հիմա որ այդ մարդը օրինակի համար ստանամա այն գումար, եկամտահարկը տալիս է։ Իսկ որ հիվանդանումը 80%-ն է ստանում, սա ճիշտ է։ Այսինքն ես շատ գումար եմ տալիս պետություն, բայց ես որ հիվանդանում Բայց մտահարկն են գանձում անաշխատունակության թերթիկը ներկայացնելուց նա տվյալ ամսում ամբողջությամբ աշխատավարձը չի ստանում։ Ուրեմն համամասնաբար նաև եկամտահարկն է քիչ պահվում։ Այո, բայց մինչև խոմ ամեն օր աշխատողի չի հիվանդան։ Դե հիմա Այսինքն ես եկամուտ ավելի շատ եմ տալիս պետությանը, կամ ինչ որ դե բարեկամ մի անգամ ես ստանա։ որ նույնիսկ մարդ վախենում էլ է հիվանդանալ։ <laughs> Ես ստիպված եմ լինում հիվանդ վիճակում ներկայանալ գործի։ Կան կոլեկտիվներ, որտեղ եթե աշխատողը, չգիտեմ, քանի տարի անաշխատունակության թերթիկ չի վերցնում, գործատուն նրան խրախուսում է գումարով ըստ էության նա օգուտ է բերում գործատուին, որ անաշխատունակության թերթիկից <laughs> Ձեր ասացի ես հիշեցի մի բան, որ ասում եք, եթե ուրեմն նույն աշխատանքային օրենսգիքն այ օրենքը որ ներկայացնում են եւ այլը, մարդու ուտի կապակցությամբ, դու գիտեք։ Հայաստանում ոնց աստ է ոնց է, չէ՞։ Ուրեմն այս դեպքում կարելի է մարդի ուտը աշխատանքային օր, հա։ Բայց ինչի փոխել։ Բայց ինչի Հայաստանի օրենքները չեն գնացել։ Բամբաստ որոշ փոփոխություններ կան տոն եւ հիշատակի օրերի մասին օրենք մեզ մոտ ուրիշ է այնտեղ ուրիշ ես ուզում եմ ասեմ ցանկության դեպքում ցանկության դեպքում ամեն ինչը հնարավոր է առավել եւս այսօր որ շատ դժվար է գիտեք սոցիալական վիճակը ամեն օր թանկացումներ ամեն օր համարյա ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունիսի 7-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։